บุ๊กทูสี่สิบสี่สสตตรริิซัไปเที่ยวกลางคืนวิสซิเวเชอร์วอนที่นี่มีดิสโกเทกไหมเยตุ u n j a k าดิสโกเทกาที่นี่มีไนท์คลับไหม Je tu nějaký noční klub? ที่นี่มีผับไหม Je tu nějaká krčma? เย็นนี้ที่โรงละครมีอะไร Čo h r a j í dnes večer v divadle? เย็นนี้ที่โรงหนังฉายหนังเรื่องอะไร Čo premietajú dnes večer v kine? เย็นนี้โทรทัศน์มีอะไรดู Co je dnes večer v televizi? ยังมีบัตรดูละครเหลืออีกไหมครับ Sú ještě lístky do divadla? ยังมีบัตรดูหนังเหลืออีกไหมครับ Sú ještě lístky do kina? ยังมีบัตรดูฟุตบอลเหลืออีกไหมครับ Sú ještě lístky na fotbalový zápas? ผมต้องการนั่งข้างหลังเซลบิซอมเซียชเซลคอมซาดูผมต้องการนั่งตรงกลางเซลบิซอมเซียชนิกเยฟสเตรเยผมต้องการนั่งข้างหน้าเซลบิซอมเซียชเซลคอมฟเปรดูคุณช่วยแนะนำผมหน่อยได้ไหมโมจิมิเนชอตปารุชิต การแสดงเริ่มเมื่อไหร่ Kedy začíná představenie? คุณช่วยซื้อบัตรให้ผมได้ไหม Môžete mi zohnať lístok? แถวนี้มีสนามกอล์ฟไหม Je tu v blízkosti golfové ihrisko? แถวนี้มีสนามเทนนิสไหม Je tu v blízkosti tenisový kurt? แถวนี้มีสระว่ายน้ำในร่มไหม Je tu v blízkosti krytá plaváreň?